Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godine je 415. prije Krista. Iz Atene prema otoku Siciliji isplovljava flota od najmanje 140 troveslarki. Na njima je 5100 teško naoružanih pješaka hoplita i oko 1300 strijelaca, pračkara i lakih pješaka. Tom atenskom vojskom zapovjedaju tri zapovjednika, Nikija, Lamah i Alkibijad. Nike je bio jedan od najpoznatijih atenskih zapovjednika. Po njemu je i nazvan mir koji je sklopljen 421. godine prije Krista između Atene i njezinih saveznika i Sparte i njezinih saveznika. Atena i Sparta su od 431. godine vodile rat koji u povijest ušao pod imenom Peloponeski. Nakon deset godina ratovanja, na nagovor Nikije, Atena je prihvatila ponudu Sparte da se okončaju ratna djelovanja ali 415. godine Alkibijad, briljantni političar i zapovjednik neobuzdanog ponašanja i otvoreno izraženog neprijateljstva prema demokratskom uređenju, uvjerio je sugrađane da mir treba biti prekinut i predložio je napad na Siciliju. Taj otok bio žitnica stare Grčke. Pored toga, gradovi na Siciliji uglavnom su bili naklonjeni Sparti. Zauzimanje tog otoka donijelo bi Ateni konačnu prevagu u Peloponijskom ratu i Atenjani su prihvatili taj Alkibijedov prijedlog. Bila je to sve samo ne mudra odluka. Ona će i Atenu i Alkibijeda skupo koštati. Oko 1. srpnja 415. godine Alkibijad je s tom velikom atenskom flotom isplovio prema Siciliji. Alkibijad je vojsku iskrcao kod grada Regija, to je danas Ređo Kalabrija, i zauzeo ga. Tako je Alkibijad osigurao za atensku mornaricu i vojsku uporište nasuprot sicilijanskom gradu Mesini. Onda je Alkibijad izložio svoj ratni plan. On se htio iskrcati na Siciliju i početi pridobivati gradove na atensku stranu. Tek kad okupi saveznike, planirao je napad na Sirakuzu, najmoćniji sicilijanski grad. Nikija je bio protiv tog plana. On je htio da atenska flota i vojska samo zastrašuju gradove na Siciliji. Lamah je bio za izravan napad na Sirakuzu, ali je podržao Alkibijadov plan. Atenska vojska iskrcala se na Sicili i Katana, grad sjeveroistočno Cirakuze smješten u podnožju vulkana Etna, prva je prešla na atensku stranu. Ali onda su iz Atene stigle loše vijesti. Atenjani su Alkibijada pozvali da izađe pred sud svojih građana. Naime, uoči isplovljavanja flote dogodilo se nešto što je zaprepastilo Atenu. Događaj opisuje starogački povjesničar Plutarh u Alkibijadovom životopisu. Što više, sakačenje Hermovih stupića, Herma, većini kojih su u jednoj noći bila porazbijana lica, smelo je i mnoge od onih koji inače slabo mare za takve znakove. Bilo je istina rečeno da su to uradili korinčani, zato što je Sirakuza bila njihova naseobina, u nadi da će loša pretkazanja dovesti kod Atenjana do promjene mišljenja u pogledu rata i odustajanja od njega. Pa ipak, mnoštva se nije doimalo ni to mišljenje, ani mišljenje onih koji su držali da to nije nikakav zastrašujući predznak, nego posljedica koju radu donosi preako vino kad se razularena omladina i zabave daje zavesti na objesne čine. Gledajući na taj događaj istovremeno sa srđbom i sa strahom, te držeći da je potekao od kakve drske i na zamašne stvari usmjerene urote, strogo su istraživali svaku sumnjivu okolnost, sazivajući radi toga i vijeće i skupštinu više puta u nekoliko dana. Hermovi stupići bili su maleni stupovi koji su na vrhu imali glavu boga Hermesa. Po njih su Atenjani vezivali konje, ali oni su bili puno više od mjesta za vezivanje konja. Hermovi stupići čuvali su od zla i jamčili su bogatstvo i blagostanje zgradi ili ulici pred kojima su bili. Pored toga oni su označavali i granice, međe. Razbijanje lica boga Hermesa na Hermovim stupićima nije bio samo čin vandalizma, bio je to čin svetogrđa. Zato i ne čudi da su Atenjani nastojali saznati tko je to učinio. I ubrzo je sumnja pala na nikog drugog nego na jednog od atenskih zapovjednika u ekspediciji na Siciliju. Plutarh piše. Ponajprije naime, neke su određene sumnje i klevete protiv Alkibijada iznosili robovi i strani doseljenici. Zatim, kad su nanj odsutna, neprijatelji stali žešće udarati i dovoditi u vezu objestan čin prema hermama s onim prema misterijima, tvrdeći da su oba dijelo jedne iste urote usmjerene na državni prevrat. Sve koji su bili okrivljeni za mak koje sudioništvo bacali su bez suda u zatvor, a narod je sebi predbacivao što nisu da izveli pred sud i sudili mu pri tako teškim optužbama. Razbijanje Hermovih stupića bio je čin svetogrđa, ali objest prema misterijima koji su se održavale u Eleuzini bio još gori čin. Te su eleuzinske misterije bile najsvetije svečanosti grada Atene, bile su i najtajnovitije. Svetogrđe protiv njih bilo je gotovo nezamislivo, čin najgore objesti. Robin Waterfield u knjizi Zašto je Sokrat umro ovako opisuje važnost tih misterija. Samo su te misterije pružale drevnim Grcima ono što čak i mi moderni ljudi u ovoj kršćanskoj eri koja polako blijedi očekujemo od religije. Osobni spas i nagobješta i transcendencije. Kako su misterije bile najbolja mogućnost da drevni Grci iskuse te snažne osjećaje, prema cijelom se kultu odnosilo sa strahopoštovanjem. Inicirani u te misterije morali su ih držati u tajnosti i preko tisuću godina duge povijesti toga kulta stotine tisuće iniciranih su ih i držali u tajnosti. Znamo premalo o eleuzinskim misterijima, da bismo znali što su oskvrnitelji možda učinili, ali sama činjenica da su ti misteriji bili obavljeni izvan svog svetog konteksta i pred neiniciranima, bile je vjerojatno previše. Razbijanje Hermovih stupića i izrugivanje eleuzinskim misterijama bilo je dovoljno za smrtnu kaznu. Kada je do Alkibijeda na Siciliji došla atenska troveslarka s nalogom da se odmah vrati u Atenu, on je odlučio pobjeći. Plutarh piše. Došavši u Turije i iskrcavši se s sakri se i umakne onima koji su ga tražili. A kad ga je netko prepoznao i upitao, zar nemaš povjerenja u svoju domovinu, odgovori. U svemu drugome da, ali kad se radi u mom životu, nemam ga ni u svoju majku. Kasnije pak, čuvši da ga je grad usudio smrt reče, a ja ću im pokazati da sam živ. Alkibijad je Ateni odlučio pokazati da je živ tako što je rodni grad doveo na rub poraza u Peloponeskom ratu. Prvo je otišao u Spartu gdje je Spartancima savjetovao da na Siciliju pošalju iskusnog zapovjednika. To je dovelo do teškog poraza Atenjena na Siciliji. Nakon toga Alkibijad je Spartancima savjetovao da utvrde Dekeleju, mjesto koje su zauzeli na atenskom teritoriju. I tako su Atenu stavili u težak položaj. U međuvremenu su se protiv njega okrenuli Spartanci, između ostalog jer je Alkibijat zaveo suprugu Spartanskog kralja Agisa II, dok je ovaj baš bio u ratu kod Dekeleja i napravio je dijete. Alkibijad je pokušao iz Male Azije pokrenuti i oligarkijski prevrat kojim bi se u Ateni srušila demokracija, ali tomu nije uspjelo. Onda se dogodio pravi prevrat. Atenska flota, koja je ostala odana demokraciji, Pozvala ga je da ju vodi u pobjede koje su Ateni jako trebale. Alkibijad je uvidio svoju prigodu i prihvatio je ponudu. Rezultat svega toga ovako opisuje Plutarh. Tad Alkibijad s 20 svojih najboljih lađa izvede prodor kroz neprijateljske redove, te pristane uz obalu i iskrca se, a onda napadne neprijatelje koji su bježali iz brodova i mnogo ih pobije. Uz mnoštvo i mrtvih i oružja koje ostade u rukama Atenjana, oni zaplijeniše i sve neprijateljske brodove, a kako su se domogli i Kizika koji je Farnabaz prepustio njegovoj sudbini, a Peloponežani u njemu bili uništeni, ne samo da su imali čvrsto u vlasti Helespont, nego su jednim udarcem istirali i Lakedemonjane iz ostalog mora. Uhvaćen bi i izvještaj koji je lakonskim stilom obavještavao Efore o nesreći što ih je zadesila. Lađe izgubljene, Mindar mrtav, Ljudi gladuju, ne znamo što da radimo. Od 411. godine, kada je ponovno počeo pomagati rodnom gradu, kojeg je doveo na rub poraza, do 408. godine, Alkibijad je vodio Atenu u niz sjajnih pobjeda – Atenske trupe su pod njegovim zapovjedništvom pobjedile u bitkama kod Kizika i Abida i ponovno su stekle nadzor nad strateški važnim opskrbnim pomorskim putem kojim je iz Crnog mora u Grčku dolazilo žito. Sve te pobjede ohrabrile su Alkibijada da se konačno pojavi u svom gradu, ali nije se mogao pojaviti tek tako. Kada je Alkibijad pobjegao od svog grada, bilo je to zbog optužbi da je sa svojim razuzdanim društvom uništio glave Hermovih stupića, te da se izrugivao eleuzinskim misterijima. Hermovi kipići odavno su popravljeni ili zamijenjeni novima, ali onaj čin izrugivanja misterijima trebalo je nekako popraviti. Pogotovo jer ih Atenjani nisu mogli slaviti, kako su to uvijek činili zbog Alkibijadove izdaje. Naime, otkad su Spartanci na Alkibijadov savjet zauzeli i utvrdili Dekeleju, sveta povorka koja je išla prema Eleuzini, išla je zaobilaznim putem. I čovjek koji je optužen za svetogrđe prema tim misterijama, odlučio je da Atenjani moraju, usprko sratu, doslovno ih proslaviti. Plutarh piše. Otkad je Dekeleja bila utvrđena i neprijatelji svojim prisustvom ondje držali u vlasti pristupe Eleuzini, sveta je povorka, idući u morem, bila bez ikakva sjaja. Da pače, žrtve, plesovi i mnogi od svetih obreda koji su se obavljali putem, bili su silom izostavljeni. Stoga se Alkibijad učinilo da bi bilo lijepo vratiti svetkovini njezin sjaj. Čim je to odlučio, smjestio smatrače na uzvisine, a u osvi dana posla naprijed izvidnice, te uzevši sa sobom svećenike, zaređenike i njihove vodiče i okruživši ih svojim trupama, povede ih dostojanstveno i šutke kao vojskovođa. Bio je to tako uzvišeni Božjeg veličanstva dostojan prizor, da su ga oni koji mu nisu bili zavidni nazivali velikim svećenikom i vodičem. Kako ga se nitko od neprijatelja nije usudio napasti, u sigurnosti dovede povorku sigurno u grad, te mu silno naraste ponos, a u njegovoj vojsi uvjerenje da je neodoljiva i nepobjediva pod njegovim zapovjedništvom. Alkibijad nije bio dugo u milosti svojih sugrađana. Brzo su njegovi neprijatelji iskoristili poraz dijela njegove flote dok je on bio u Ateni i protjerali ga iz grada. Ali ozbiljnost s kojom su Atenjani uzeli optužbu da se izrugivao Seleuzinskim misterijima i radost s kojom su prihvatili da ponovno mogu ići propisno slaviti te misterije pokazuje koliko su one bile važne za Atenjane. Atena je imala puno religijskih festivala, ali niti jedan nije bio toliko važan kao svečanost slavljenja eleuzinskih misterija. Da stvar bude nevjerojatnija, te misterije usprkos milijunima ljudi koji su bili inicirani u njih, do danas su nam tajna. Ne znamo točno što se događalo u najtajnijem dijelu slavljenja tih misterija. U Eleuzini, malenom gradu na krajnjem sjeveru atenskog teritorija, slavile su se te najznačajnije misterije starog svijeta. Kad se danas pogleda grad Eleuzina, to se baš i ne bi moglo reći. Dim iz cementara i luke prekriva veći dio ostataka tog svetišta govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Eleuzina danas je jedno nalazište koje je ostalo sačuvano na razini temelja, ne više od toga, okruženo sa svih strana upravo tako cementarama, lukama, dizalicama i ono jedino što se vidi to je taj ograđeni park samoga lokaliteta i jedno uzvišenje pored parka na kojem je danas vrlo zanimljivo crkva Majke Božje. Međutim, u Antici Priča je bila sasvim drugačija. Riječ je o jednoj od najvažnijih religioznih svetkovina koje su Grci, a ne samo Grci, nego cijeli antički svijet imali, a o njoj ne znamo ništa. I to ne samo zato što bi nam podaci bili izgubljeni, nego zbog toga što su svi sudionici bili obvezani na šutnju i to po cijenu smrtne kazne i neki nam antičke procjene govore da se svake godine nekoliko desetaka tisuća ljudi upućivalo u Eleuzinu, što bi nam dalo izračun da je kroz budimo skromni pa recimo tisuću godina trajanja svetišta, iako je to trajalo i duže, u Eleuzinu su inicirani milijuni ljudi i nitko nije progovorio. Tako da ne znamo što se događalo i u biti onome najvažnijemu što je činilo srž vjerovanja antičkih ljudi i Grka i poslije Rimljana sve do kraja u kasnoj antici ne znamo ništa. Eleuzina je uz Pirej bila najpoznatija dema u Ateni da je Maj okrug u tom gradu. Pire je bio poznat kao luka koja je bila ključna za Atenu i koja je s gradom bila povezana takozvanim dugim zidovima. Eleuzina je pak bila poznata po svojim misterijima. Eleuzina se nalazi na plodnoj ravnici i udaljena je 20 km od Atene. Nasuprot nje je otok Salamina, gdje je Atenska flota 480. godine prije Krista pobjedila Perzijsku u ključnoj bici grčko-perzijskih ratova. Na području Eleuzine ljudi su živjeli još u prapovijesti. Negdje u 7. stoljeću prije Krista ona je postala dio atenskog područja. U 6. stoljeću prije Krista dobila je obrambene zidove i uz Panakton i File postala je ključna točka obrane zapadnog dijela atenskog područja. U gradu je bilo podignuto i znamenito Dionizovo kazalište. Ali kazalište nije bilo ono po čemu je bila poznata Eleuzina. Ona je bila poznata po velikom svetištu posvećenom eleuzinskim misterijima. Danas je Eleuzina ili Lepsina industrijsko predleđe Atene. Prije 2000 godina ona je bila jedno od najvažnijih mjesta starog svijeta, a o tom mjestu znamo jako malo. Iako ne znamo ništa o samom ritualu, naročito vrhuncima rituala, ali ipak znamo mnogo. Ako znamo što je ljude vodilo u Eleuzinu, to je bio kult posvećen dvijema božicama, Demetri i Perzefoni, koji je pripadao među onu veliku kategoriju eshatoloških kultova na istočnom sredozemlju. Ta riječ nam znači da su ljudi bili opsjednuti time kamo će završiti kad odu na oni svijet kako će se provesti na onome svijetu, u kakvim okolnostima će provesti vječnost na onome svijetu i upravo to nastojanje da se osigura blažena vječnost svojstveno je većem dijelu čovječanstva naravno, a bilo je glavni cilj eshatoloških kultova u antici na istočnom sredozemlju. Pa tako i mi znamo pouzdano da je svrha eleuzinskih misterija bila onima koji su inicirani u misterije osigurati blaženstvo na onome svijetu. Dobro i povoljno mjesto u kojem će se ugodno provesti svo to vrijeme. Taj inicirani je tijekom rituala dobivao lozinku pomoću koje će preći sve prepreke koje mu stoje na putu do pravoga mjesta na onome svijetu. Upravo to je vodilo desetke tisuća, milijune ljudi u antici da se iniciraju da bi si osigurali onaj svijet. 480. prije Krista kod otoka Salamine odigrala se jedna od najvažnijih bitaka starog svijeta. 490. prije Krista kod maratona vojska grčkih gradova koje je vodio Miltijad pobjedila je perzijsku vojsku cara ili kralja Darija. Deset godina nakon tog poraza na Grčku je poveo golemu vojsku Darijev nasljednik na perzijskom prijestolju Kserksom. Perzijska vojska uspjela se probiti kroz grčku obranu kod Termopila, kojem je zapovjedao spartanski kralj Leonida i u rujnu 480. godine zauzela je Atenu i spalila ju. Stanovništvo Atene evakuirano je na otoke, najveći dio otišao je na Salaminu. A u tjesnacu kod tog otoka usjedila se atenska flota koja je tamo čekala napad perzijske flote. Prema starogačkom povjesničaru Herodotu, prizor evakuacije Atenjana i atenske flote koja čeka na dolazak Perzijske gledala su dva grčka prebjega, Atenjanin Dikej i kralj Sparte Demarat. Oni su sa tri azijske ravnice, gdje su bili s dijelom kopnene vojske grčkih gradova, imali sjajan pogled na Salaminu, ali i na Eleuzinu što su u rujnu 480. prije Krista uoči bitke kod Salamine vidjela ta dvojica prebjega, opisuje Karl Kerenji. Slavljenička povorka kretala se 19. dana jesenskog mjeseca Boje Dromiona, prema našem računanju vremena to je 27. ili 28. rujna, iz Atene prema Eleuzini s namjerom da proslavi tajnom obavijenu svetu noć. Toga dana, 480. godine prije Krista, dogodilo se dakle da su Dikej i Demarat na Trijazijskoj ravnici opazili sljedeće. Prepričat ću gotovo od riječi do riječi prema Herodotu. Velika prašina približavala se od Eleuzine, kao da ju je podiglo otprilike 30.000 tisuća muškaraca. Njih dvojica su se čudili i pitali od kojih ljudi dolazi tako velika prašina. Odmah zatim začuli su glasove, kao da su posrijedi zazivi i jaka kod slavlja misterija. Demarat je bio nevješt u ceremonijama koje su se slavile u Eleuzini, pa je pitao što se tamo zbiva. Dikej, koji je to poslije ispričao, odgovorio je Demarate, to mora značiti da će neka golema nevolja zadesiti kraljevu vojsku. Kako je Atika opustila, posve je jasno da je ova buka božanskog podrijetla i da dolazi iz Eleuzine u pomoć Atenjanima i njihovim saveznicima. A to je inače svečanost u čas Demetri i Kori, te se pritom tko god od njih i od drugih Grka to želi, upućuje u svete tajne. Glasom što ga čuješ, pjevaju za vrijeme svečanosti. Partanac Demarat nije bio upućen u eleuzinske misterije koje su se slavile u čast Božice Demetre. Dike mu je objasnio njihovo značenje. Demarate i onda su gledali kako se iz prašine i glasova te nestvarne poruke uzdiže oblak koji se vinuo u visinu i preselio na Salaminu prema taboru Atenjana i njihove flote. Tako su ta dvojica Grka koja su promatrala taj prizor shvatila da je flota perzijskog kralja Xerxa osuđena na propast. Te 480. kod Salamine grčka flota kojom je zapovjedao Atenjanin Temistoklo nanijela je težak poraz perzijskoj mornarici. Za Dikeja i Demarata, ali i prema Herodotu za sve Grke koji su pratili prizor oblaka koji se nadvio nad Salaminom, bio je to znak važnosti eleuzinskih misterija i čuda koji su one mogle izvesti. U Eluzinske misterije mogao se inicirati, to jest prijaviti za inicijaciju bilo tko tko je bio slobodan građanin, tko nije bio rob. Takav kandidat e, ne bi mogao odmah pristupiti najvećim tajnama, kandidate za inicijaciju čekale su prvo takozvane male misterije. To je bila svetkovina koja se odvijala mjesec antesterija, to bi bio prijelaz veljače na ožujak u našem kalendaru. Odvijale su se kod hrama na obali rijeke Ilisa u Atici. Njih je predvodio Arhont Bazilej i od kandidata se očekivalo da Demetri i Perzefoni žrtvuje praščića i nakon toga su se morali očistiti kupanjem u rijeci Ilisu. Praščić je prvo životinja koja je posvećena baš Božici Demetri, to je njezina životinja po kojoj se Božica prepoznaje, a drugo, malo prase, odojak, što bismo mi rekli, je bilo najjeftinije meso u staroj Grčkoj. Jedno takvo prase je koštalo dva do tri obola, jedno deset puta manje nego što bi koštalo jedno janje. Tako da je e, žrtvovanje praščića bila u biti jedna demokratska žrtva koja je bila pristupačna, ali skoro svima. Nakon toga, čitavog tog rituala, ti su kandidati dobivali titulu misti i oni su se smatrali podobnima da mogu pristupiti velikim misterijima. I to ne u jesen iste godine, nego su morali čekati godinu dana i tek na jesen iduće godine oni su mogli sudjelovati u velikim misterijama u kojima će biti konačno inicirani u kult dvije božice. Boginju Demetru vrlo malo spominje Homer u Elijadi Odiseji i ona nije članica bogova Solimpa. Ali ona je drevno poljoprivredno božanstvo. Ona je bila kćerka boga Krona i Reje. Krom je bio vrhovni bog, dok ga njegov sin Zeus nije svrgnuo s trona bogova. Rea je bila Zeusova sestra. Demetrino ime po prvi put se spominje u pisanom obliku na pločicama iz pila, koje se datiraju u 14. i 13. stoljeće prije Krista. Njezino ime možda znači zemlja mati ili majka žita ili zrna. Demetra je imala kćer Koru, koju je oteo bog podzemlja Had. Demetra je onda krenula tražiti svoju kćer. Kada je saznala da joj je kćer oteo bog podzemlja, počela se svetiti bogovima. Starogački pjesnik Heziod u homerskoj himni Demetri piše. A plavokosa Demetra tad se nastani ondje, daleko od blaženih u bogova. Ostade ginuć od čežnje za kćerkom pojasa niska. Najgorom godinu tu na zemlji mnogohranoj ona učini, najcrnjom ljudma. Iz zemlje sjemenje nije nicalo, jer ga je sad krasnovjenčana Demetra krila. Mnogo su plugova voli krivuljastih njivama vukli, mnogo je bijeloga ječma, sve uzalud palo na zemlju. Bogovi su morali popustiti. Zeus je svom bratu Hadu naložio da pusti koru iz svijeta mrtvih. Ali ona je tijekom svog boravka u zemlji mrtvih kušala šipak. Zbog toga se nije mogla osloboditi podzemnog svijeta. Demetra je dobila svoju kćer natrag, ali samo na dvije trećine godine. Jednu trećinu godine Kora je morala provesti u podzemlju, kao Hadova supruga i za to vrijeme nosila ime Perzefona. Mit o Demetri i Kori ili Perzefoni temelje eleuzinskih misterija. Takozvane velike misterije odvijale su se u mjesecu koji su Grci zvali Boedromion. To je po našem kalendaru kraj ljeta i početak jeseni. Po izvorima kako je opisano trajale su desetak dana. Tako nam kažu sami Grci 14. dana mjeseca Boedromija svetinje računamo na sve te predmete za koje ne znamo što su, nosile su se iz Eleuzine u Atenu, u svetište Demetre i Kore u Ateni koje se zvala Eleuzinion koje se nalazilo blizu same Agore. Sutradan, 15. dana mjeseca Boedromija, narod se okuplja. Njih su sazivali hierofanti, a to su svećenici Eleuzinski, su objavljivali cijelome narodu da svetkovine počinju i da počinje okupljanje onih koji žele biti inicirani i koji žele u tome sudjelovati. Sutra dan 16. dana mjeseca bojedromija, cijeli dan je zapravo bio posvećen očišćenju od svih prethodnih nečistoća i grijeha onih koji su htjeli pristupiti misterijema da im pristupe čisti. Zato se dan uvjetno nazivao i halade mistaji, to jest misti idu na more. Išli su na plažu, na čišćenje u moru, to se odvijalo u Faleronu i svatko od njih koji je naravno nosio praščića koji je morao biti žrtvovan Demetri se kupao zajedno sa svojim praščićem. Možemo samo zamisliti kako je izgledala plaža u Faleronu sa nekoliko desetaka tisuća ljudi koji se kupaju, isto toliko desetaka tisuća praščića koji trče svud okolo, pa vjerojatno svatko hvata svoga. No, nakon toga kad je sve bilo završeno, kad su se očistili, kad su valjda pohvatali napokon svatke svog prasca, 17. dana mjeseca Boedromija, bila je svjetkovina koja se zvala Epidaurija, u kojoj se slavio bog Asklepije i njegova kći Higija. Mi znamo da se Asklepijevo svetište nalazilo na obroncima Akropole, oni su tu doneseni da zaštite Atenu od kuge. A je bio grčki bog liječništva, sin boga Apolona i nimfe Koronide. Kentaur Hiron naučio je Asklepija liječničkom umjeću. Zeus, u strahu da će Asklepije svojim umjećem liječenja učiniti ljude besmrtnima, ubio ga je gromom. Homer ga u Ilijadi spominje samo kao vještog liječnika. Kasnije su Asklepija počeli štovati kao boga. U Hesiodovim homerskim himnama ova je himna posvećena Asklepiju. Liječnika svih bolesti a sklepija počinjem pjevat, Apolonova sina, kog divna koronida rodi, u polju dotiskome, što kćije flegije kralja. Na radost veliku ljudma, on zle ublažuje boli. Stoga, gospode, zdravo, u pjesmi tebi se molim. A sklepija su pokazivali kao muškarca u stojećem položaju koji je odjeven u dugi plašt i ima gola prsa. U ruci mu je štap oko kojeg je obavijena zmija. Taj štap s obavijenom zmijom simbol je liječništva. A Sklepiju su žrtvovali pjetlove i koze. Njegovo štovanje počelo je u Tesali, području u središnjoj Grčkoj. A Sklepije i Higeija, božica zdravlja, bili su važni za one koji su trebali biti inicirani u eleuzinske misterije tu se vrlo vjerojatno radi i o ovom očišćenju i grada i ljudi od svih grijeha i od nevolja i mogućih nevolja. Ono najvažnije počinjalo je 19. dana mjeseca Boedromija kad je procesija kretala prema Eleuzini, kretala se svetom cestom koja je išla iz kvarta imenom Keramejkos pored Agore Atenske i išla je putem do Eleuzine. Procjenjuje se, to je bio e, hod od oko otprilike četiri sata. Sudionici su imali grane u ruci kojima su mahali. Na putu se nalazila rijeka Kefis i rijeku je trebalo prijeći. I na tom prijelazu preko rijeke ritualno su ih dočekivali stanovnici okolnih dema i tu je dolazilo do uvreda hodočasnika, bacanja povrća po njima, jajima. To vrijeđanje je bilo dio rituala. Sami Grci su zaboravili vjerojatno zbog čega je taj ritual na kefisu postojao, pa su onda sami sebi to pokušali objasniti, da su te psovke i uvrede zapravo sjećanje na sluškinju koja se zvala Baubo, ili drugim imenom jambe, koja je bezobraznim šalama zabavljala tužnu Demetru dok je ova tugovala za svojom kćeri. To je etiološka priča, ali nam pokazuje da Grci već sami nisu bili sasvim svjesni o čemu se tu radi. Isto tako znamo da su cijelim putem od Atene do Eleuzine svi inicijanti uzvikivali onaj čuveni uzvik Iak Iakhe. Iak je vrlo vjerojatno Dionis i odnosi se na Dioniza kao dio ove grupe eleuzinskih božanstava, iako moramo iskreno reći do danas nije posve jasno koja je bila uloga Dioniza u svim tim misterijima. Ječem je bio jedna od najvažnijih žitarica starog vijeka. Bio je otporni od žita i podnosio je oštriju klimu i lošje tlo. Kaša od dječma ili maza bila je jedno od najvažnijih jela stare Grčke. S druge pak strane, bilo kakav kruh od dječma nije baš bio privlačan za jelo i uglavnom se od dječma radilo ili lepinje ili neku vrstu kolača. Rimska vojska nije baš cijenila ječam, o tome svjedoči i Galen, starogrčki liječnik i filozof. Ali grčki veslađi su baš ječmom zadovoljavali potrebe za energijom. Kada su veslali, jeli su jelo koje se dobivalo miješanjem brašna od ječma, meda i maslinovog ulja. Za galena ječam je u samom vrhu namirnica koje su potrebne za preživljavanje. Kada je pak u pitanju spremanje pića od ječma, u to se stari Grci baš i nisu upuštali. Atene iz Naukratija, grčki pisac kraja drugog i početka trećeg stoljeća po Kristu i pisac dijela Gozba Sofista, piše da Egipćani prave pivo od ječma i da to je piće izumljeno od siromaha koji si ne mogu priuštiti vino. Egipćani su od ječma radili pivo, a to piće Grci baš i nisu voljeli. Ali ječam i piće od njega bili su važni u eleuzinskim misterijama. I onda su stizali do Eleuzine, stizali bi negdje u poslijepodnevnim satima i slijedilo bi noćno bdijenje, Opet sami sebi su tumačili da bdiju cijeli noć u spomen na tužnu Demetru koja je obilazila svijet sa dvije baklje u ruci tražeći svoju otetu kćer Perzefonu. Tijekom tog bdjenja pilo se posebno piće, čije je ime Kikeon, za koje znamo da se sastojalo od ječma metvice i vode, ali o njemu se isto tako mnogo nagađa, mnogo pripovijeda. Postoje čak teorije da je u tom piću bila neka halucinogena tvar koja je onda inicijante zapravo uvodila u čitave te misterije. Metvica sigurno nije halucinogena, ali što je točno bilo, to je danas teško reći. I nakon te noći, 20. i 21. dana mjeseca Boedromija, inicijanti napokon ulaze u Telesterion. To je ogromna dvorana za okupljanja s krovom, sagrađena u središtu Eleuzine. To je kvadratna zgrada koja ima sa strane uzdignute stepenice kao zasjedala u kazalištu koja počiva na stupovima zato jer krov tih dimenzija drugačije nije mogao ni stajati nego na šumi stupova. Očekivalo se da u biti svi oni koji su se došli inicirati u velike misterije uđu u tu dvoranu. Koliko je velika bila. Starogački pisac Pauzanija koji je napisao dijelo Vodič po Heladi u opomenut da u svom putopisu ne opisuje ništa što bi se moglo vidjeti unutar zidina svetišta u Eleuzini. Prostor između praga velikih propileja i praga posvetne kuće ipak je nešto poznat, jer se nije smatrao tako tajnovitim. Nekoliko koraka od velikih propileja bio je podignut uži i stroži prilaz koji se naziva mali propileji. Bila su to unutarnja svečana vrata. Karl Kerenji ovako opisuje ta vrata. Izvana su se neobični mogli činiti samo kapiteli dvaju korinskih stupova, sa svake strane procesijskog puta, s glavama fantastičnih letećih životinja na uglobima. Arhitravi su na uobičajenim triglifima i metopama nosili prikaze čitavih snopova žita, koji su, kako se čini, bili svezani vunenim konopcem, lubanja žrtvovanih bikova ili krava, rozeta poznatog kultnog pribora. Samo su na unutarnjoj strani, desno i lijevo od glavnog prolaza, dvije karijatide zamjenjivale dva stupa, dvije monumentalne ženske figure koje nose košare. Nakon tih vrata, malih propileja, bila je ključna građevina eleuzinskih misterija, telestrion ili telesteri, Njega ovako opisuje Karl Kerenji. Visoko zdanje Telestri u svojem se posebnom izdanju uzdizao na površini od 54 puta 54 metra, ugrađeno u stijene gradskog brda. Da nitko u dvorani ne bude pritješnjen u zid, imao je na sve četiri unutarnje strane stepenice koje su više služile za stajanje nego za sjedenje. Krov su u Periklovo vrijeme nosili stupovi, a kasnije 42 stupa koji su u čitavoj posvetnoj kući bili razmješteni jedan od drugog u jednakim razmacima. Šuma stupova bez čistine u sredini. Ne posve u sredini, u prostoru između dva niza stupova, nalazila se mala građevina izduženog pravokutnog oblika sa samo jednim ulazom pri kraju jedne od uzdužnih strana. Ona je činila staru jezgru dvostrukog zdanja koja nikad nije bila pomaknuta sa svojeg originalnog mjesta. U sredini Telesteriona stajao je pravi pravcati mali hram s krovom, sagrađen kao bilo koji grčki hram negdje u pejzažu. Ovdje je stao unutar te goleme dvorane. Hram se zvao Anaktoron i u biti je predstavljao najsvetiji dio čitavog tog kompleksa u koji su smjeli pristupiti samo hierofanti i oni koji su duboko upućeni u misterije Demetre i Perzefone. Taj mali hram se nalazi na istome mjestu na kojem je arheologija ustanovila cijeli niz starijih zgrada koje su se jedna nad drugom gradile uvijek na istome mjestu i otprilike istih dimenzija s time da je ustanovljeno da je najstarija od tih građevina iz Mikenskog vremena. I upravo po tome se zaključuje da bi i same misterije vjerojatno morale biti iz mikenskog vremena. Ono što se mijenjalo, mijenjao se okoliš, građevina koja je građena oko Anaktorona, koja se također kroz stoljeća povećavala. Na primjer, atenski tiranin Pizistrat je uložio ogroman novac u obnovu i gradnju svetišta u Eleuzini, Doduše on ima političke razloge jer je trebalo Eleuzinu osigurati protiv posezanja susjednog grada Megare, ali tu se onda dodaju građevine i Telesterion kao velika građevina samo raste oko Anaktorona koji je uvijek na istom mjestu. Do na kraju tog velikog telesterija čiji je nacrt radio arhitekt Iktin i po svim tim nalazima koji se mogu vidjeti u Eleuzini, jer kao što rekoh, Eleuzina je sačuvana na razini temelja. Ali ono ispod temelja, mi tu imamo slojeve do 30 metara dubine što se sve nalazi ispod Eleuzine. Po tim nalazima dosta je razumna pretpostavka da je kult zaista počeo već u Mikensko vrijeme pa bismo ga onda mogli procijeniti na 1500 godina starosti, a možda i više. Najstarija naseobina u Eleuzini starija je od razdoblja koje nazivamo Mikenskim. Mikensko razdoblje doživjelo je svoj vrhunac polovinom 15. stoljeća prije Krista. Prvi nalazi tragova naselja, riječ je o neupočatljivim kamenim kućama koji su prekrivale obronke planine na kojem je kasnije izrađeno svetište, u Eleuzini se mogu datirati u 18. stoljeće prije Krista, u razdoblje koje se naziva Srednjim Helenskim. Potkraj tog razdoblja, negdje oko 17. stoljeća prije Krista, vatra je uništila to naselje. Iskapanja tog vatrom uništenog naselja nisu pokazala tragove nekakvog svetišta. U prvom kasno helatskom ili ranom mikenskom razdoblju, negdje oko 1500. godine prije Krista, na mjestu gdje je nekad bilo ono neugledno naselje kamenih kuća, ostavljeno je prazno mjesto. Oko njega je nastalo naselje. Na tom praznom mjestu niknuće prvo svetište posvećeno Božici žita. Od tada pa do kraja svetišta, tu će deseci tisuća ljudi biti inicirani u eleuzinske misterije. I svi će oni šutjeti o tome što se događa u tom obredu. upravo u toj dvorani telesteriju tu se odvijao najsvetiji čin Eleuzinskih misterija prije svega. Svaki od mista koji bi došao unutra morao je izgovoriti lozinku. Lozinka je sačuvana i znamo kako glasi, to je Sinthema i kaže postio sam, pio sam kikeon, izvadio sam iz ciste, radio sam s tim, i vratio sam u Kalathos. Mi znamo kako je glasila lozinka, ali što ona stvarno znači, to zbilja ne znamo. Znamo da je cista cilindrična posuda koja se pojavljuje na prikazima rituala posvuda, zove se cista mistika, što mi prevodimo kao mistična cista u kojoj se nalaze sveti kultni predmeti pokrivena je krpom tako da i ne vidimo što je u cisti. Ponekad iz nje izlazi zmija, pa znamo da su možda sve te zmije u cisti boravile, ali to je otprilike sve. Što je on to uzeo iz ciste? To ne znamo. Stavio je u kalathos. Kalathos je grčka riječ za košaru, pletenu cilindričnog oblika koja se obično smatrala ženskim priborom u kojoj su žene držale pletivo, vunu, preslice, igle, sve ostalo. Međutim, Kalathos je isto tako bila košara s kojom se išlo u vrt i kojom se išlo brati cvijeće. I to je strašno važno, jer je košara i buket u toj košari jedan od najvažnijih spomenika i svetih objekata, objekata štovanja u Eleuzini. Tako da taj Kalathos znamo da je tako, to je košara koji je Perzefona nosila u naramku i kad je brala cvijeće, stavljala je cvijeće u tu košaru. U što u ovoj konkretnoj lozinci znači ta košara, to nam isto nije objašnjeno. No, nakon toga, nakon što je izgovorio lozinku i dobio pristup u vrhunac misterija koje su se odvijale unutar telesterija, iza toga više ne znamo ništa. Iza toga nastupa šutnja, Svake godine u mjesecu Boedromionu, po našem kalendaru riječ je u rujnu na listopadu, u Eleuzini su se slavile svečanosti posvećene Božici Demetriji. One su bile vjerojatno najtajnije svečanosti starog svijeta. Danas o njima znamo jako malo. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Znamo da su se izgovarali neki ritualni tekstovi koje izvori zovu legomena. Znamo da su se obavljale neke određene ritualne radnje koje izvori zovu dromena. Znamo da se nešto pokazivalo što izvori zovu deiknumena, ali to je otprilike sve. Vrhunac misterija zvali su aporeta, ono što je neponovljivo, ili areta, ono što je neizrecivo. I taj vrhunac bilo je zabranjeno bilo kome izreći pod prijetnju smrti. I kao što smo rekli, milijuni ljudi su inicirani, nitko nikad nije progovorio, osim jednoga. Kršćanski pisac Hipolit prenosi riječi jednog agnostika, to čak nije njegovo vlastito iskustvo, nego on prenosi svjedočenje iz druge ruke, taj gnostik e, je otpadnik od eleuzinske vjere i smatra da smije govoriti sve što hoće. On je Hipolitu rekao da je na vrhuncu misterija iz Anaktorona naglo bljesnulo u dvoranu koja je bila u mraku veliko svjetlo. Porijeklo tog svjetla također ne znamo. Gnostik nastavlja da je na tom velikom svjetlu, a Hipolit prenosi, Hierofant izlazio i pokazivao klas žita koji je pred njihovim očima u jednom trenutku od maloga zelenog klasa žita postajao zreli klas pun zrna koji je pred njihovim očima dozrijevao u trenutku. To je jedino što nam je ostalo. Riječ je o kršćanskom apologetu koji želi oboriti misterije na bilo koji način i gnostiku koji se odmetnuo od misterija. No, nakon ovih presvetih dijelova e, cijelog tog rituala, narod je iz Telesterija izlazio u okolnu ravnicu koja se nalazila pored Eleuzine, a koja je danas prekrivena industrijskim kompleksima, koja se zvala Rariska dolina. I onda što čujemo? Da je velika lomača vatra gorjela u toj ravnici. Ta lomača evidentno nije bila dio misterija i o njoj se smjelo pričat, iako se veliko svjetlo u tami uvijek spominje u nekom mističnom kontekstu, o njemu se ne govori puno. Ali ta lomača naprosto nije mogla biti tajna, jer vatra te veličine na rariskoj ravnici nije mogla biti tajna za svo okolno stanovništvo. Mora da se zaista vidjela iz daleka. Međutim, njezino tumačenje, njezino značenje za put na onaj svijet je bilo taj. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o najtajnijim vjerskim svečanostima starog vijeka. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.